soos ver oggend byvoorbeeld nie 'n spesifieke skriflesing doen nie omdat ek deurgangs by die by die skrif probeer bly. As daar die slag 'n skriflesing vooraf is, dan sal ek vir julle sê, so wees rustig. Ek wys dit ook op die eh, skerm sodat 'n mens beter kan volg. Uh hierdie reeks en ons aandpingster is ook op die gemeente se webwerf uh wat 'n mens weer kan gaan kyk of gaan luister. En alhoekom ek dit sê is ek het maar oor die jare geleer dat as jy 'n ding eenmal hoor, uh, dan vergeet jy die meeste <laughs> daarvan binne baie kort rukkie en dan dink jy wat was dit nou weer geweest? So as 'n mens miskien weer iets hoor en jy jy wil agterna seker maak, dan kan 'n mens weer gaan luister. Nou, uh, ons het gesing uh, God wat deur sy gees in ons woon. Die tema vir vandag is God soek blyplek by ons. Nou dit klink vreemd. God is God. Hoekom sou hy nou by ons blyplek soek? Toe eh, ek nou my eerste grootmens Bybel gekry het baie jare gelede, het ek eh, hierdie prentjie vooringehad wat julle seker ook goed ken van Jesus wat by die deur staan en klop. Waar hy sê kyk ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feesmaal hou en hy saam met my. Dis eintlik 'n 'n verskriklike wonderlike vers. Die woord klop, die werkwoordtyd wat gebruik word vir klop, eh, dui op aanhoudend klop. Hier kom dit vir ons dat Jesus hou aan klop ons hoor nie altyd die klop nie of mense is nie altyd so reg om oop te maak nie, maar hy wil nie weggaan nie. Hy's angstig dat ons sal oopmaak. Hy gee nie sommer op op 'n mens nie. En nou interessant is ons uh, onthou dat in hierdie deel van Openbaring gaan dit om om die sewe gemeentes en hier spesifiek om Efese van wie die deel sê dat hulle lou geword. Hy het eintlik bietjie waaglik geword vir God. Hy het eintlik daar gedink hy hy hy's lus om hulle uit die mond te spoeg. En tog vir jy's vir mense soos hierdie kom sê die Here, kyk, ek staan in 'n klop en 'n klop en 'n klop. Ek wil hê julle moet oopmaak. Ek wil nie hê julle moet lou wees nie. Ek wil julle nie regtig uitspoeg nie. Ek wil hê ons moet terugkom daarna waar daar 'n 'n warm en intieme verhouding tussen ons is. Maar kyk ook hy sê as iemand my stem hoor, hy praat nie net met die gemeente nie, hy sê iemand, enige een. Ek of jy my stem hoor, sal ek inkom. En as hy praat van die feesmaal, dan verwys hy na die die aandmaaltyd want in daai dae het hulle ligte ontbyt geëet en dan miskien gepesel deur die dag, maar die aandmaaltyd was 'n geleentheid waar die gesin bymekaar gekom het, dit was intiem, daar's gepraat. Uh daar was die die Engelse woord fellowship. En dit is wat die Here soek met ons. Hy soek daardie intimiteit. Hy wil nie net 'n God daar ver wees vir wie ons hoef bang te wees en voor ons wie ons ons sonde bely en in ons spoor trap nie. Hy wil op 'n baie intieme persoonlike manier aan ons verbind wees. Nou ons sondige natuur waarvan ons eers ontslaa sal wees na hierdie lewe maak dat ons ook maar eintlik vir die Here buite wil hou. Nou, hy is nie buite ons lewe nie want ons is hier omdat hy reeds ingekom het. Maar nou eh, kan dit wees dat hy in ons lewe is soos 'n agterplaasbewoner. Hy's daar, maar hy's eintlik ook nie regtig deel van die van die van die warmte en van die gesin nie. Laaste opmerking as 'n mens na hierdie prent kyk, dan sien jy sien die skilder het nie 'n handsvatsel aan die buitekant van die deur geskilder nie. En die idee daar is dat Jesus kom nie om in te breek nie. Hy maak nie self die deur oop nie. Hy's daar, maar ons moet van binne af die deur oopmaak. God dwing hom nooit op aan ons nie. God kom boener nie in in ons lewens nie. Hy wil ingenooi wees. En daarmee eer hy ons menslike verantwoordelikheid, ons ons ons mens wees. Hy domineer ons nie. Hy ons is nie soos robotte nie. God vra van ons 'n positiewe reaksie. Maar hierdie prentjie wys ook vir ons dat die inisiatief is by God. Dis hy wat kan klop daar's niks wat ons sou kon doen om God eers na ons buurt toe te nooi nie. Laat staan om hom te kry by ons deur te kom staan en klop. Ons is te onwaardig daarvoor. Maar God kom en al wat ons moet doen is om oop te maak. En dan wanneer 'n mens oopgemaak het, gebeur daar iets wonderliks. Nou, julle sal agterkom uh baie van wat ek hierdie week met julle gaan deel is goed wat julle weet. Dis nie nuwe nuus nie. Maar ek wil hê ons net weer weer kyk daarna en miskien weer 'n uh, eh, nuwe perspektief kry daarop. Wanneer die Here kom en inkom, dan kom hy om feesmaal te hou. Hy kom nie as 'n 'n despoot as 'n soos die heersers van daardie tyd in die in die in die nabye ooste dink byvoorbeeld aan aan Ester Ehm, met koning Ahasveros. Voor sy en hy as haar man gewees, maar voor sy by die koning kon inkom, het sy die hele volk gekry om te bid en te vas en sy het haar mooi gemaak en alles in 'n groot vrees en bewering gekom en gehoop. Hy steek sy septer uit na haar om te sê, "Jy kan maar kom." Want destyds is dit sodat die howelinge as hulle by die koning in die troonsaal inkom, het hulle op die grond gekruip op hulle maag uh om hulle so te verneder. En dan as die koning nou nie 'n goeie by was nie en hy was vies vir hulle, dan dan kon dit hulle dood beteken het. Nou, dit is nie hoe ons koning is waar ons voor hom hoef te kruip nie. Hy kom en hy stel homself bekend as ons Vader, as ons vriend, as ons helper, as iemand wat wil saam met ons eet en maaltyd hou. En daar's soveel wonderlike beelde in die Bybel. Ek dink nou maar aan Psalm 23 wat ons so goed ken. Die Here is my herder. Nou vir ons in eh, vandag se dae verstaan ons nie die die impak van daardie beeld miskien so goed nie. Maar destyds was 'n herder uh, oor sy skape soos wat ons seker oor ons kinders en ons kleinkinders is. Hulle die skape by naam geken. En as hy as hy die skape uit die kraal uit lei, loop hy voor en hy roep Piet, Koos, Sunny wat ook al die skaap se naam is en dan hoor die skape sy stem en hy kom. Ek het een keer 'n videoklip gesien waar hulle uh noem dit 'n nabootsing hiervan gedoen het waar hulle ek dink in Australië elders ook so met die skape omgegaan het. En toe bring hulle 'n vreemdeling wat die skape se name nou is gehoor het dat die name is en roep die vreemdeling en die skape steur hulle totaal nie aan hom nie. Maar as hy as die skape se herder roep, dan kom hulle. Dit is die beeld wat Psalm 23 vir ons gee. En waar die herder hulle lei na groen weivelde, na waters waar rus is. Want ons weet skape is senuweeagtig, hulle wil nie by kabbelende water wees nie. Hulle wil in 'n rustige omgewing wees. Dis die dis 'n Ou Testamentiese beeld van God se verhouding met sy volk. En dan kom Jesus en hy sê ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Wat Jesus letterlik ook gedoen het want 'n herder destyds soos ons lees van Dawid toe hy teen leeu's en beere geveg het, om sy pa se skape te beskerm. Die skape was nie maar net skape nie, dit was hulle was belangrik geweest. Dit sou kom Jesus ook 'n gelykenis vertel van die een verlore skaap en dan los hy die 99 want daai een skaap is so belangrik dat hy nie hy wil nie dat hy verlore gaan nie. En as ons nou verder in die Nuwe Testament gaan, dan hoor ons vir Johannes wat sê kyk of Jesus ja eintlik Johannes wat sê kyk watter groot liefde Vader aan ons bewys het dat ons sy kinders genoem kan word. Ons is nie God se slawe nie. Ons is al ons is in 'n sekere sin. Ons is nie in eerste instansie sy diensknegte nie alhoewel ons dit ook is, maar ons is sy kinders. En dan kom Jesus en hy sê Ek is 'n beter vader as julle. Hy sê as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer julle Vader sal julle Vader wat in die hemel is vir julle goeie goed gee. Ons het 'n eh, klein seun nou hier in die Kaap en ek noem dit want ons ander kleinkinders is in Nieu-Seeland. Hy word nou een van die dae 10 'n lieflike mannetjie lewendig en geniet hom geweldig. En as ek nou dink ek sal enige iets doen vir daai kind. Net soos my eie kinders. Maar ek is beperk, ek is gebrekkig. Ek is tog ook nog sondig. Daar kom tye wat ek minder vir my kinders sou doen as wat ek eintlik sou moes of sou kon, maar dit is nie hoe God is nie. Nou ja, nou kom ons heel en ek noem dit sommer hier so in die verbygaan by die punt maar hoekom is daar so baie keer die gevoel dat God help my dan en die God luister nie na my nie ek is sy kind maar ek kry kanker ons kom daarby maar hier net die idee dat uh, ons God is 'n God van genade 'n God wat deur liefde gemotiveer word, 'n God wat omgee, 'n God wat sorg, alhoewel ons miskien sy sorg altyd nie beleef soos wat ons dit sou wou hê nie. Die feit is ons aanbid 'n God wat anders is as enige ander god. In alle ander godsdienste gaan dit om wat die mens moet doen om God goedgesind te kry. God is eintlik daar ver, hy God is nie geïnteresseerd nie of hy's kwaai of stel nie belang nie. En nou moet ek deur my gebede, deur my vas, deur dit, deur dat probeer om daai God se aandag te kry en om daai God te kry om te sê, "Ag, okay, laat ek tog net nou maar vir die mense help." En so word godsdiens eintlik 'n ondraaglike las. In hierdie tyd van Ramadan is mense nou bewus ook weer van die moslems met hulle vas en al die goed wat hulle doen en die die ironie is dat geen moslem uh, en en dit is dit is so in hulle geloof kan ooit seker wees of hulle in die hemel gaan kom. Hulle moet maar wag en kyk. So jy spook jou lewe lank en jy's nooit seker nie. Nou ons glo hulle gaan in elk geval nie in die hemel kom nie want Jesus sê daar's net een weg tot die Vader en dit is hy. So godsdiens buite om ons Christelike godsdiens is is 'n is 'n swaar neerdrukkende ding. Mens kan nooit genoeg doen. Nooit om jou saligheid te verdien. Maar dan kom Jesus en hy sê my juk is sag en my las is lig. Ek kom bemoei julle nie met al die 10000 goed wat julle moet doen om in die hemel te kom nie. Ek maak vir julle die pad. Julle moet net die deur oopmaak. Ons hoef nie te roei en te stoei om God te kry om vir ons lief te wees nie. Om God te kry om vir ons om te gee. Nie. Ek hou so van uh, wat iemand gesê het, daar's niks wat ons kan doen nie wat se maak dat God ons meer lief gaan hê nie. Daar's niks wat ons kan doen wat se maak dat God ons meer lief het nie. Hy het ons klaar volmaak lief. En aan die ander kant, daar's niks wat ons kan doen wat se maak dat God ons minder lief sal hê nie. Maak nie saak wat ons doen nie, God se liefde vir ons is onverbreeklik ongelooflik om daaraan te dink. God, ons hoef nie na God op te klim nie, want God het na ons afgeklim. Hy baie mooi deel in Filippense 4. Ek dink eintlik Filippense 2. Ek het dit ja, is Filippense 2. Hier staan dit verkeerd. Hy wat in die gestalte van God was, met ander woorde wat self God was het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word en toe hy as mens verskyn het het hy homself verder verneder hy was gehoorsaam tot in die dood ja die dood aan die kruis en onthou kruisdood in daardie dae was 'n vervloekte dood As jy kruisdood gesterf het, het jy as 'n vervloekte gesterf. En Jesus het homself verneder om 'n vloek te word. Hy wat self God was vir ons. Ek dink partykeer daaraan wat byvoorbeeld uh, prins William en Kate met hulle kindertjies. Kan jy nou indink dat hulle op 'n dag besluit, kyk ons gaan nou uh, daar uit uh, Skus hier's nou nie water by derhand nie. Kensing Kensington Paleis toesluit en ons trek Kaap toe en ons gaan hier eers in Kailicha 'n stukkie grond kry, ons gaan 'n paar sinkplate kry en 'n stukkies hout en plastiek en ons gaan vir ons hier kom 'n blyplek maak. Want ons wil tussen die mense van Kailicha werk. Kan julle julle dit indink? Hoeveel te meer Jesus wat die koning van die heelal is. wat die hemel verlaat om by mense soos ons te kom bly. So ons hoef nooit te dink ons hoef na God op te klim. Ons hoef God se genade te koop nie. Ons kan nie. Ons hoef nie. Hy kom gee dit vir ons. Maar nou die feit is ons het raak so miskien al so gewoond geraak daaraan. Baie van ons het van kinds af met hierdie gedagte groot geword dat dit is verwonder ons nie meer nie. Maar ek wil julle herinner vir watter soort mense God dit gedoen het. As ons lees daarin Romeine 5 dan sê God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Wanneer toe ons nog magteloos was kon niks aan ons saligheid doen nie. Het Christus op die bestemde tyd vir goddeloses gesterf. Mense wat sonder God was en waarskynlik verkies het om te wees. As hy God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Hy het nie vir goeie ordentlike mense kom sterf nie. Hy het vir sondaars gesterf. Dink aan die aan die een man uh, wat aan die kruis langs hom gehang het vir wie hy genade gegee het omdat die man na hom toe gedraai het sondaar wat self erken het hulle het verdien hy en die ander ou het verdien om daar as vervloektes te sterf vir sulke mense het Jesus genade hy sê ja toe ons nog vyande van God was dis vir sulke mense nou ons dink partykeer dis nie ons nie is die ouens daar buite. Maar in ons eh, menslike natuur is dit ook ons. Dis vir sulke mense, vir jou en vir my en vir al die ander. vir wie Christus afgekom het tot in die vloekdood van die kruis. Omdat hy ons liefhet. Geen ander rede nie. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy ons liefhet tog is dit so dat baie mense se godsbeeld iets is van God wat 'n harde, straffende God is wat net soek waar ons verkeerd doen sodat hy ons kan slaan. Maar julle sal sien dit is nie God nie. My waarheid sê die die die Bybel sê vir ons nie God het lief nie. Hy sê hy sê dit ook, maar hy sê God is liefde. God se hele wese is liefde. En daarom is hy vir ons 'n vader beter as wat enige van ons vader of moeder ooit kon wees vir ons eie kinders. En daarom kom Jesus en hy sê ek het gekom nie om julle te straf nie, nie om hieroor nie, maar dat julle lewe kan hê. En dit in oorvloed. En dit is dat ons 'n bietjie verder sal na moet kyk want nou kyk ons in ons hoor oorvloed. Baie keer sukkel ek om al my rekeninge te betaal. Baie keer laat my liggaam my in die steek. Baie keer gebeur dinge wat vir my die lewe nie lekker maak nie. Waar is daai oorvloed? Maar net om dit hier te stel daardie lewe in oorvloed het nie net betrekking op hierdie lewe nie. Want ons weet hierdie lewe is maar kort en dit gaan verby en vir baie van ons is dit omtrent al klaar verby. Mens weet nie. Maar hierdie lewe is nie die alfa en die omega nie. Hierdie lewe is maar net vir ons die voorbereiding vir die vir die ewigheid. vir die lewe. En dit is waar ons in in in die volle sin die lewe en die oorvloed sal be, beleef waar ons soos dit ook geskryf staan in uh, Openbaring geseend is die wat na die bruilofsmaal van die lam genooi is. Want wanneer Jesus nou by mense is dit deur sy hart se deur klop. Dit is nie om nou net nou fees te vier nie maar om ook vir jou voor te berei vir die feesmaal die bruilofsmaal van die lam en weer eens die beeld van die bruilof daardie opgewondenheid daardie waar die bruid haar regmaak vir die vir die vir die bruidegom daai groot fees nou in ons menslike bestaan loop daai wonderlike fees baie keer uiteindelik uit op 'n huwelik wat nie regtig so wonderlik is nie, maar die die die die beeld van daai opgewondenheid, daai intimiteit in die hemel by God. Dit is waar ons die oorvloed in oorvloed sal beleef. Dit is waar ons eintlik 'n uh, 'n reis heen is. Ons reis hier op aarde is nie na wat ook al na aftrede of 'n goeie dood of 'n wat ook al nie. Ons reis hier op aarde as <clears throat> as gelowiges is om ons plek by die bruilofsmaal van die lam te kan inneem. En as ons daaraan dink daar is ter miljoene mense wat nooit daai voorreg gaan hê nie. doodgewoon omdat hulle mis, miskien net nooit gereageer het op die klop van die Here Jesus nie. Of miskien omdat hulle nooit die klop gehoor het nie. Omdat ons nie die Here Jesus vir hulle was en die Here Jesus vir hulle gewys het nie. So om op te som van vandag Die God wat ons aanbid is 'n genade genadige liefdevolle God. Ek en jy het deur sy genade ons harte reeds vir hom oopgemaak. Ons is reeds op pad na die bruilofsmaal van die Lam. Maar wil tog vir ons kom sê, moenie dit so gewoon aanvaar dat jy lou word en maar net leef asof God nie belangrik is nie. Daarom het Jesus ook gesê soek eers God se koninkryk. Jou prioriteite moet reg wees. Daar's ook baie goed waarna ons jag in die lewe. Dat God en sy genade vir ons partykeer vaag word in ons lewens. En nie uh die die ding is wat ons daaglikse optrede motiveer en lei nie. En daarom kom sê ek vandag weer vir ons Julle wat dalk 'n bietjie aan die lou kant is of neig daarna toe, onthou ek ek wag om vir Sam jou feesmaal te vier. Kom ons ons maak dit ons strewe om die Here waarlik eregas in ons lewens te laat wees. En alles te doen om hom tuis te laat voel in ons lewens. Hoopelik sal ons nou die res van die week 'n bietjie hierop voortbou. dat ons eh, kan kan verstaan wat dit vir elkeen van ons beteken om in hierdie lewe reeds feesmaal saam met die Here te vier. Ek gaan nou vir ons afsluit met 'n eh, gebed rondom die onsse Vader. Net vir julle maar nooi om 'n bietjie te kom kuier ook na die tyd met die tee en die koffie en dan soos wat altyd in Pinkster as jy kan en wil, uh, is daar geleentheid om bydrae te lewer. Dit hoef nie elke dag te wees nie. Uh en ons bydraes gaan juis van ons gemeente se uitreike ook. Sommige ook vra dat jy ook daarvoor voorbereiding doen die die getuienis rondom wat die uitreike bereik nie net uh, aan die mense na wie uitgereik word nie, maar ook die mense wat uitreik uh, is is so wonderlik. So dat ons ook van ons kant af uh, as as 'n saak van gebed bring. So kom ons kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is. Dankie dat U nie, nie net daar bo is nie, maar ook hier by ons in al ons nood en seer. Dankie dat U ons soos 'n vader beskerm en soos 'n moeder versorg. Laat U naam geheilig word deur ons vandag dat ons so sal optree dat mense U in ons sal herken en ter wille van ons lewe aan U eer sal gee. Laat die koninkryk kom. Breek vandag die mag van die bose. Bevry ons van die mag van die sonde en van ons eie selfsug. En help ons om so te lewe dat U heerskappy teen vanaand deur meer mense erken en eerbiedig sal word. Laat u wil geskied. Al is dit anders as wat ons dit graag sou wou hê. Here ons huiwer om dit te sê, maar stel ons asseblief te leer as ons begeertes nie met u wil ooreenkom nie. En maak ons dan gewillig om u wil te doen. Gee ons vandag ons daaglikse brood, want ons is elke dag in alles van u afhanklik. Wanneer ons in nood is, besef ons dit meer as ander kere. Maar sonder U kan ons nooit regtig regkom nie. En al sou ons ook genoeg geld in die bank hê, kan dit tog nie ons gesondheid en geluk koop nie. En vergeef ons ons oortredinge wat vir ons maar klein lyk, maar in die lig van die prys wat dit U gekos het, is dit verskriklik groot. So groot dat dit maklik is vir ons om die mense te vergewe wat teen ons gesondig het. En laat ons nie in versoeking kom nie. Omdat die duiwel vir ons te sterk is en ons nooit sy lus sal kan weerstaan as U ons nie beskerm nie. Daarom bid ons verlos ons van die bose. Ook waar hy op fyn vermomde maniere ons wil verlei om onskuldige sondetjies te doen. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. U is die Here. U het alles gemaak. Daarom het u reg op alles. Laat alles wat asemhaal u prys. Alle lof moet aan u gebring word. U is groot en goed en getrou. Niks en niemand kan met u vergelyk word nie, wonderlike God, genadige Vader, getroue vriend. Amen. Genade vir julle en vrede. Mag die Here julle seën.